ellik oltinchi shoirlar bilan munosabat qilish haqida uningdan keyin shoirlar so'z tizg'uchilami bor ular kishilarni maqtug'uchi va so'kkichilardir bularning tili qilishdinmi o'tkirrak tafakkur qilish yo'li qildinmi nozukroqdir cho'nqur va nozuk ma'nilik so'zlarni tushunay desang so'zni ulardan angla ondan tushunasan qarasang ular ko'ngil dengizga cho'nqur cho'kib go'har uncha yoqut terib chiqqichilarga o'xshaydi ular maqtisa maqtishi darhol alga yeyiladi agar so'ksa kishining nomi yomon bo'lib qoladi ey qarindosh bularga ehtiyot bilan yaxshi muomala qil bularning tiliga ilinma do'stim agar san yaxshi madhiyni xohlasang bularni xushol qil so'z tamom nima so'rasa ularga hammini ba bularning tilidan o'zingni qutuldirib ol